bokajin shin ya bushe da dariya yace haka nake so na ga yara da dakakken zuciya irin ta manya domin nan gaba ku zama ababan tsoro nan take jinshin ya kwalla aljani na ragas kira sau uku ya kwa bayyana gabansa ya rusuna cikin girmama ya kwashi gaisuwa bokajin shin ya dube shi yace yau ne ranar tafiya ku zuwa jejin kalkin ina so kai li sarakiya duk sa'a da kaga aljini gulzum ya gaji sai ka dauke su gaba daya har shi ku ci gaba da tafiya ka sani cewa daga nan zuwa jejin kalkin tafiya ce ta kwanaki 17 amma idan kuka yi hanzari za ku iya isa cikin kwanaki tara kamar yadda ka san dokokin shiga jejin kalkin su ma sun sani dan na sanar da su haka kuma ina tunatar da kai umarnin nan da na baka lalle kar ka manta da shi ko da jin wannan lafazi sai Lisa ta dubi mahaifinta cikin alamar rashin yadda ta ce ya abana wannan umarni ne kuma kawai wannan rigas wanda mu ba mu san shi ba jin shanye murmushe ce wannan kuma wani abu ne wanda bai shafe ku ba yake yata dan me zaki da kin sani cewa har abada ba zan cutar da ku ba Elisa ta gida kai bata ce komai ba nan take boka jinshan wa aljannan nan biyu izinin tashi cikin hanzari Elisa da Jafaru suka tsare bayan Gulzum kundin tsatsuba na makala Ahmad ta Jafaru gulzum ya bude fukafukansa ya sama narga zai bayansa suka ratsa ta cikin saman ginin fadar kamar yadda haske ke gaure wuri suka fice bayan sun samu kamar ban sa'a suna tafiya cikin gajimare sai aljini nargas ya matsa kusa da aljini gulzum wanda ke dauke da Jafar da Elisa ya dube shi ce kai gulzum ka san wani abu kuwa gulzum yace ina fa sai ka faɗa tun sa'a da muka fara tafiyar nan nake jin kanshin dan uwan mu aljini a bayan mu amma na wai waiga iya waige ban ga komai ba gulzum ya ce ashe ba ni kaɗai nake ji ba kawai dai ka riga na faɗa ne lalle yana zargin cewa wannan biye da mu yanzu menene abin yi tarab Jafar ya tarin numfashin sa ce to menene abin damuwa dan wani na biye da mu koma waye ai bai cika jarumi ba tunda har ya ji tsoro ya boye kansa in ya isa ya fito fili mana kunga ku kwantar da hankulanku koma wane ne ya ci gaba da bin mu Abin da na sani shine babu wanda ya isa ya raba mu da kundin tsatsuba ko kuma kuban nan tam tausar idan har mun samu nasarar dakota ba wani bane boyen aljinin da ke biye da su Jafar ba face aljini Durfas wanda ke dauke da Gimbiya Sima tare da guntun wazirin takaddaru da hirar da ke wakana tsakanin Jafar da abokan tafiyarsa suna ji har ma al'amarin ya baiwa Gimbiya Sima dariya ta dubi kaddara tace kaji kuri irin na yaron nan to har cewa yake ba ya sa a raba shi da kundin tsatsaba ba in ba dan muna kan umarnin boka surbaini ba ai da mun ganar da shi kuskurensa kaddari ya murmushi ce ke da rabu da shi idan kare na yawo zomo na yawo wata rana za a haɗu ne duk da cewa su kaddaru ma suna dab da su jafaru amma ba su ji wannan hira tasu ba saboda karfin su. lalle tsafi kogi ne idan mutum ya shige shi sai dai ya ɗebo ya rabon sai ba saura haka dai tafiya ta ci gaba da wakana har tsawon kwanaki uku a rana ta uku ne da la'asar Jafar ya dubi ya ya cike kawata a gaskiya na gaji sosai ina da bukatar hutu ko da jan haka sai ya Elisa ta yi gunzum umarnin sauka kasa nan take bi umarni shi ma Nargas ya bi shi a baya suka yi kasa al'amarin su Gimbiya Sima ashe ita ma ta gama gajiya tulis ko da ta ji an ce a sako ƙasa a huta sai murna ta kama ta, ba tare da bata lokaci ba shi ma aljani durfasa ya sako ƙasa yadda rabi su turba baya kaɗan da inda su Jafaru suke gimbiya sima da kaddaro suka sauka daga kan durfas sannan ta dube shi tace za mu dan takasawa yan mu dan mu ji dadin jikinmu lalle ka tsaya nan kana lura da su Jafaru kada su shammace mu su tafi ba mu sani durfas ce an gama ranki da ni amma fa ku kula da kanku sosai dan babu mamaki a samu bayan aljanu ko dodanni a wannan jejin sima ta murmushi tace karka damu zan iya kare mu daga sharrin su a tare da bata wani lokaci ba sima ta wuce gaba kaddara na biye da ita baya na tafiya dugul dugul kai ka ce aljani ne ba mutum ba saboda tsaba gajar sa. a bangaren sai Lisa kwasai sai Jafari ya ce ka ya kamata mu tashi matsayin kewaya dajin nan kin san an ce zama waje daya tsautsayi ne jikifi Elisa tace haka ne amma kuma ai karambanin akuya ke kai taram kura baka son zama waje guda garin yawace a wacan ka aka samu fada mugun hannu ke dai matsoraciya ce in ba za ki ba ni ki kyale ni ta a dawo lafiya ni kam ina nan tare da suna kas shawarar da zan baka kawai in kaga halaka ka kwalla ihu mu kawo maka dauki Jafar ya murmushe ce haba yawa namiji ne ai ba san maza da rawanci ba Ba na gudu dan wuya sai dai idan kuka ji shiru kuna iya bin baya Jafar na ga faɗin haka yayin gaba ya nausa cikin jeji ba tare da sanin inda ya nufa ba Jimbiya Sima da Waziri Kaddaru ba su dade suna tafiya ba cikin jejin kawai sai suka ga wani keraren gida guda ɗaya ta a gefe guda al'amarin da ya mutuka ba su mamaki kenan suka tsaya cak suna kallon gidan suka duba junansu sai mata ce dubu wannan abin al'ajabi wane ne kuma yazo ya ɗanɗasa kikkiawan gida haka a tsakiyar jeji lalle sai mu je ga wannan gida ko dan naga sa cikin alamun tsoro kaddare yace a a sarauniyar duniya kar mu je wajen can babu mamaki tarko ne na mugayen aljanu inda kamar ma muna tare da aljani durfas ne babu matsala na san zai iya kare mu daga su iko daɗi na da kai ka cika tsoro wai shin an ga maka cewa ni kyalle ce ina tabbatar maka da cewa ina da cikakken sihiri ba karamin aljani bane zai iya cutar da ni haka ne ranki dade ba musu nake nake ba amma kin san an ce hanyar lafiya a bita da shekara ko da jin haka sai gimbiya sima ta daka kaddar tsawa ta ce na umarce ka da ka bi zuwa cikin gidan can idan ku kaki na rantse da darajar sarauta ta sai na sa an yi maka azaba mai radadi tuba nake ranki da tabbas zan bi ki koda ku zan rasa rayuwata bin umarnin ki shine ta. kai tsaye gimbiya sima da kaddar suka darfafa kofar wannan gida da zuwan su suka iske kofar shiga a kullu garam suka yi suka yi su bude abu ya gagara har sun hakura sun juya da baya da nufin koma inda suka baro sai kofar ta bude da kanta cikin sauri suka waigo amma ba su ga kowa a bakin kofar ba ba tare da jin tsoron komai ba sima ta juya da nufin shiga gida kaddara na biye da ita ba cikin tsananin tsoro sai waige-waige yake kamar a cikin tsere har suka kunna kai cikin gidan jikin kaddara bai daina karkarwa ba a koyaushe yana wajen wannan kofar ta shiga dan yana tsammanin za ta iya rufe kanta wani abin mamaki babu komai a cikin gidan sai tarin dukiya da tsubar zinare da lu'ulu'u da jauhari da sauransu a cikin waɗansu irin manyan tukwane na ƙasa saboda daɗewa diyana ta lullube su ko da ganin wannan dukiya sai idanun kaddara suka zazzaro farin ciki ya lullube shi ce ranki daɗe aini ko daga ganin na tsaya da wannan tafiyar na gama rabauta na tabbata jikoki na da tattafa kunne na ma ba za su yi talauci ba a doran ƙasa kawai sai kai hannunsa cikin tukunya guda da nufin kwashi dukiya sai matar daka masa tsawa ya janye hannunsa da sauri tace na hore ka da kada ka kuskura ka taba komai a cikin gidan nan ka sani cewa ba mu baro kasan mu don wannan bukata ba wannan dukiyar tamkar kura ce daga cikin irin dukiyata kai hakuri in dai muka koma laharin cikin biyan bukata ta zan baka ninkin ba ninkin ɗinta sima na gama faɗin haka ta hango wani karamin allan karfe na zinare a ajiye bisa wani tebur cikin sauri ta isa wajen ta duba rubutun da ke jikinsa cikin nutsuwa ta gaba ne kamar haka da kai bakon wannan gida kai duba zuwa bangon arewa zaka ga maduban shiga ainihin taskar gidan nan ka buɗe ka shiga duk abin da kake nema a rayuwarka zaka samu a ciki ko da gimbiya sima ta gama wannan karatu sai ta juya ta duba bangon arewa haiko sai ta arba da wani zagayayyen karfe makalla a jikin bango wanda da gani ka san wana shi ake yana zagayawa tamkar dutsen nukan tsaba wanda dawaki ko shanu ke sarrafa kai tsaye sima ta je ga wannan mudubi ta fara kokarin wana shi amma sai ta ji shi da tauri sosai kawai sai ta kwala kaddari kira da ruga gare ta suka hada karfi suka wana shi rinka juyawa a hankali a hankali ba zato sai suka ga wata kofa na budewa ƙasa gidan yayin da suka kure mawanin sai kofar ta bude daidai yadda mutum zai iya shiga wanda suka leka sai suka ga ashe wani gida ne a karkashin kasa ba tare da bata lokaci ba sima ta kama hannun kaddaro suka shiga cikin wannan kofa suna masu bin wata matattakala har suka kule ciki a daidai wannan lokaci ne Jafar ya shigo cikin wannan gida inda aka zube wannan dukiya ta farko wadda sai sima suka fara gani sa'ad da Jafar ya ga wannan tilin dukiya sai shi ma cika da mamaki bai taba komai ba har ya hango wannan kofa ta karkashin kasa kawai sai kunna kai ciki kamar yadda su gimbiya sai masu kai bayan sai ma da kaddaru sun yi doguwar tafiya kaɗan sai suka tsinci kansa a tsakiyar wata katuwar fada mai dauke da dukkanin kayan alatu na duniya a gefe guda kuma ga tarin kyawawan samari da 'yan mata cikin kayataccen ado wanda idanu bai taba ganin irinsu ba wani irin kanshi mai dadin gaske na tashi a wurin dangane da abinci da abin shakuwa babu irin nau'in da babu a wannan wuri sima ta tsaya ta karewa samarin wajen kallo tsaf sai ta kasa gane wanda ya fodi kyawu tabbas duk wanda ta samu daga cikin su a matsayin mijin aure ta gama morewa nan fa ta tsaya tana duruduru da tunanin wanda ya kamata ta zaba shi ko ziyar kaddaru ko da yaga waɗannan kyawawan ƴan mata sai ya rude ya dimauce ya fara ayyanawa a ransa cewa shi kam sai dai ya tafi da su gaba ɗaya zuba su a gidansa na lahari ko kallon su kaɗai yake yi ba zai ƙara bakin ciki a rayuwarsa ba sima tana nufi inda kyawawan samarin suke tana mai kallon su ɗaya bayan ɗaya kowannen su na yi mata murmushi gami da mika mata hannu da nufin ta zaɓe shi shi ma kaddaru sai nufi waɗannan zika zikan ƴan mata suka rinka yi masa yadda samarin suka yi wasima ko da sima ta kama hannun ɗaya daga cikinsu. su sai dukkaninsu suka rikide suka zama waɗansu irin dodanni masu mummuna kama suka yi mata kama kama tana ihu suka daddaure ta a jikin wani dogon karfi sannan suka ja da baya suka cirko cirko kowannen su na tan harshe kamar yadda abin ya faru ga Gimbiya Sima haka ya faru ga Wazir Kaddaru shi ma waɗannan kyawun ƴan mata sun rikide sun zama dodanni kuma sun ɗaure shi tamo a jikin dogon karfi sun tsaya cak kamar masu jiran umarni ba zato sai suka fara jin wani irin gurnani mai ban tsoro wanda ba su taba jin irinsa ba gurnanin ya ci gaba da karuwa har ya gaure ya fada gaba ɗaya sai ga wani jibgegen dodo irin waɗannan amma girman sa ya ninka nasu su goma ba iya ganin komai da ke wajen sai ya koyo da kansa ƙasa yayin da gimbiya sima da kaddaru suka yi harba da wannan dodo sai suka kwalla ihu don tsananin razana shi dan sai bushe da dariya wanda ta haifar da gagarumar iska iska ta tashi hankalin su kansu sauran dodannin har sai da katon dodan na rufe bakin sa sannan kowa ya dawo cikin haicinsa nan fasima ta fara kokarin ceton kansu da karfin tsafi amma sai abu ya gagara domin tsafin yaƙe tasiri akan dodannin kai tsaye dodannin suka yi ca akan sima da kaddaru dan su ya galgala su ba zato sai aka ji wani ihu ya ratsu cikin fadar da gudu dodannan suka bar su si masu kaba baya sai suka yi arba da Jafaru ko da suka ga wannan yar karama halitta ta nufo sa a sai gaba ɗayan su suka juyo kansa su ma suka ruga gare shi tamkar an buɗe garkin sha yayin da Jafar ya ga waɗannan dodanni sun yi ca a kansa sai razana ya juya da baya ƙara rintuma da kudu yake iya ƙarfinsa dan ya fice daga cikin gidan amma sai ga kamar a waje ɗaya yake a tsaye al'amarin da ya ƙara razana shi kenan kuma da zarar ya wai ga baya sai ga tsakaninsa da dodannin nan bai wuce kamu ɗaya ba a koyaushe ɗayan su na iya tafko shi sawayen sawayensu da gurnaninsu ya cika masa kuɗi ya addabe shi ba zato sai Jafar ya ji an kori rigarsa ta baya an yi sama da shi da yake yana makala da kundin tsatsuba a hammatarsa sai ya juyo cikin zafin nama ya nuni da kundin tsatsuba ga waɗannan dodanni bisa mamaki sai ga wani haske ya fito daga cikin kunnin tsatsuma ya buge su nan take suka rinka kamawa da wuta suna kumbura suna farfashewa tamkar mushen da ya kai kwana da kwanaki ba abin ne ba nan fa na baya baya suka juya a guje dan kada wannan haske ya riske su ko daga nan haka sai Jafar ya tasa su a guje yayi ta karar da su da wannan haske shi kansa shugaban nasu sai da ya take da kafarsa yana neman maboya amma wannan haske bai bari ya tsira ba dukkaninsu sai da suka zama gawa ɗayansu bai kubuta ba bayan Jafar ya gama da waɗannan dodanni sai sake duban kundin tsatsuba da kyau ya rungume shi a kirjinsa cikin tsannan farin ciki yace a ransa ashe ma ni ina tare da maganin mungwaye ban sani ba yana gama faɗin haka ne ya daga kai dubu inda gimbiya sima da kaddara ke daure kawai sai ruga gare su ya fara kokarin kwance igiyar da aka daure sima da ita nan fa abu ya gagara domin ba shi da karfin da zai iya kwanci murtikeke igiya Jafar ya tsaya ya duba kowace kusurwa a wajen yaga babu wani mukami da zai iya amfani da shi ya yanke igiya kawai sai ya nuni ga igiyar da kundin tsatsuma take wani jansirin haske ya fito ya tsuntsunka igiyoyin sai ta fado ƙasa sannan ya sake nuna igiyar da ta daure kardare ita ma ta tsitsinke gimbiya sima na mikewa tsaye suka dubi juna ita da jafaru ko da yaga tsananin kyawunta sai ruɗe idanunsa suka kafe ko kinta bayi bakin sai kulle har sai da ta dafa kafadinsa ta girgiza shi tana murmushi ta ce godiya a gare ka ya kai Jafar bin Ruziyal lalle kam ka ce ci rayuwata ba zan taɓa mantawa da kai ba cikin tsananin mamaki Jafar ya ce wace ce ke ya aka kika sanni kuma menene dalilin zuwan kina gimbiya sima ta murmushi tace ni ce gimbiya sima mai mulkin kasar laharim na san ka ne ta hanyar ganin ka a cikin allon tsafin boka ne dangane da abin da ya kawo nan wurin kwa ba zan iya baka amsa ba a halin yanzu sai dai nan gaba idan damar hakan ta samu kafin Jafar ya ƙara faɗin wani abu tuni Sima ta dafa kaddaro wanda ke kwance a ƙasa sun bace gaba ɗaya Jafar ya ta duba duba amma ko dure su bai ji ba al'amarin da ya ƙara jefa shi cikin mamaki kenan kawai sai kama hanya ya fita daga cikin gidan ya koma inda ya baro Elisa da sa aljani Nargas da zuwa ya ya Elisa ya ce tashi mu tafi ko gardama ba ta ba ta dane bayan gulzum shi ma haka gulzum ya sama da su Nargas na take musu baya abinda ba sani ba shine jini Durfas na biye da su dauke da gimbiya sima da kuma wazir Kadaru waɗanda suka kusa rasa rayukansu a gidan Dodani tafiya ta ci gaba ya zama ba ƙara da zango ba sai bayan kwana hudu sannan ya lisa ta buƙaci da a sako ƙasar ta huta ko da jin haka sai Jafar ya bushe da dariya ya ce ina zaton zaki iya hakuri har tsawon cikon kwanaki tara dan kin san jiya da shekaran jiya aljani nargaz ne ya dauke mu gaba ɗaya na tabbata yanzu muna dab da riskar jejin kalki Melissa ta murmushi tace amma dai ka sani cewa na yi karfin hali tunda na jure zaman kwana hudu akan wannan aljanan wanda ko ina a jikinsa tauri ne kamar dutse in ba dan ma mun sha magunguna ba da tunan mun kamu da mugun ciwon basira ko da jin wannan batu sai Jafar da Jane Gulzum suka bushe da dariya shi kunar gas sai murtike fuska zuciyarsa ta baki kirin yace a ransa ku yi min jafa'i sarau da sannan zan kuntata muku abin bakin cikin da ba za ku ta umancewa ba ni na san wahalar banza za ku sha kura da shan bugu gardi da kwashi kuɗi gaba ɗaya wannan hira tawa kana ne yayin da suke kokarin sakkowa ƙasa suna da rabu su tarba sai ya lisa ta sauka da kan anjani gulzum ta dubi Jafar ta ce ni zan dan mike tsawa sai na dawo cikin hanzari shi ma Jafar ya sako ƙasa yace da ka taya lisa bari na zo ne miki rakiya ko da jan haka sai ta waigo ta dube shi cikin mamaki a lokacin da tuni ya iso gabanta a wancan karo da muka da zango kai kaɗai ka tafi yawon mike kafa ban yi maka rakiya ba saboda me yanzu kai za ka yi marakiya Jafar ya ce saboda awancan lokaci ni ma da kyar na kwaci rayuwata ina tsoron kada abin da ya faru gare ni ke ma ya same ki ashe wani abu ya same ka amma baka bani labari ba haka ne kin san komai sai da hali halin hakan ne ban samu ba amma yanzu mu je gaba zan sanar da ke labarin abubuwan al'ajabin da na gani da kuma hadarin da na shiga ba tare da wata gardama ba Elisa ta amince suka jera suka nufi cikin jeji inda suka bar aljani gulzum da aljani nargaz su ma suka buɗe nasu shafin girar Nargaz ya fara da cewa kai amma fa aikin da ke gaban mu ba karami bane yanzu fa kaga ba lalle bane gaba ɗaya mu mu tsira da rayukan mu yayin da muka shiga jejin kalkin kafin mu samu nasarar ɗauko takobin sarjis sai mun sha baka wahala daga nan kuma sai mu wuce fada sarki Lumanu mu shiga kurkukun sa dake karkashin kasa mu sato aljani markawun sabus ko ka san cewa bakakken aljanin da ke gadin wannan kurkuku duk duniya babu wasu aljanu masu karfi da taurin kai kamar su ni kan baga hanyar da zamu bi ba mu kubuta daga sharrin su yayin da aljani gulzum ya ji wannan bayani sai a je zuciya ce a gaskiya mu aljanu girman mu da karfin mu duk ya zama na banza tun daga shi har kullum bayan muke ga bin adama ka dubi duk irin hadarin da muke shiga dan kawo mu biya musu bukatun su wanda a koyaushe zamu iya rasa mu amma a ƙarshe sakamakon mu baya wuce a shayar da mu jini na sha tunanin hanyar da zan bi na iya sarrafa bokan duniya da zamana ni zan bayar da umarni ba dai ni a bani ba amma na kasa samun nasara ko da jin wannan batu sai aljani Gas ya kyalkyale da dariya ya ce amma fa ka bani mamaki to yaushe aka haife ka ma har da zakai yi kukan gajiya da bauta bil adama dududu shekarunka ba za su haura 1400 ba ni fa yau shekara ta 2023 a doran kasa tun ina shekara tara nake bauta ga bil adama sai musaya ta ake kamar yadda ake musayar ga sawa idan aka auna ni waccan nahiyar sai a maida ni wata nahiyar ta duniya kaf kasashen duniya babu inda ban je ba nayi bauta na zauna da bokaye akalla guda 677 akwai wani gidan sarauta da na zauna tsawon shekaru 2000 ina yi musu bauta tun iyaye da kakanninsu har sai da tattaba su suka gaje ni a ƙarshe dai zamani ne yasa dole na guje su domin waɗansu kangararrun mutane ne suka ci ƙasar da yaƙi waɗanda da na daushe su sai na ji kamar zanko ne da jin wannan batu sai aljani gulzum ya dubi na rigas cikin mamaki ya ce su ku waɗannan mutane waɗannan iri ne me abin takamarsu har da suka gagare ka na rigas ya ce waɗannan mutane ma'abota wani addini ne da na ji ana yi masa laƙabi da musulunci ya kai gulzum kai sani cewa a duk duniya babu wani gari a halin yanzu da za ka samu irin waɗannan mutane sai birnin Bahazin wato wannan ƙasa kenan inda ne bauta shekara ta hujju? birnin Bazin na can tsakiyar duniya kasancewa daga birnin sun zuwa can tafiya ce ta shekara 343 bisa sadaukan aljinu kamata Gulzum ya ce kash ai ba dan nisan tafiyar ba da naje na ga irin waɗannan hatsari ban mutane waɗanda suka iya fatatakan mu abota tsafi da ƙarfin sihiri Nargas ya ce uhm, ai in dai kana tare da waɗannan harɗuban yaran biyu wato Jafar da Elisa wata rana sai sun kai ka birnin Bazin daga wannan batu gulzum ya shiru bai ƙara cewa komai ba suka hira haka al'amarin gimbiya sima da wazir kaddarukwa duk hirar da ta wakana tazu tsakanin Jafar da Elisa sun ji lokacin da yace sai mata rakiyar miƙe kafa duk suna ji lokacin da Jafar da Elisa suka nausa cikin jeji sai su ma suka bi bayan da yake su sima na tare da sihirin hijabin fata su Jafaru ba san cewa ana biye da su ba Jafaru da Ilyas na tafi suna hira inda ya bata labarin abin da ya fara a gidan nan na dodanni da kuma batun gimbiya sima da wazirin takaddaru waɗanda suka bace masa da gani ya neme sama da ƙasa ya rasa bayan ya ci cici rayuwarsu ko da jin wannan labari sai Lisa ta cika da dimbin mamaki ta karbi kundin tsatsuba daga hannunsa ta yi masa kallon kurla sannan ta ce lalle akwai ababan al'ajabi da yawa tattare da wannan littafi kuma ina kyautata zaton ko su kansu manyan bokan duniya ba su san iyakar abin da ke ciki ba yanzu ba da burin da yafi mu samu nasarar buɗe littafin nan dan mu ga iyasar da ke cikin sa ko da Lisa ta zo na zancanta sai suka ga wata guguwa ta faso waje daga karkashin ƙasa ta kama katantama da su kafin su an karanta na biyan sun sume da karfin tsiya guguwar ta janye su zuwa cikin karkashin ƙasa take wajen ya dawo daidai kamar yadda yake ada kai ka ce babu abin da ya faru wannan al'amari gaba ɗaya faru ne akan idanun gimbiya sima da wazir kaddaru cikin tsananin tsoro da firgita kaddare ya dubi sima ya ce ranki dade zo mu kewaya mu bar wajen nan kada abin da ya faru da su Jafar ya faru gare mu yayin da Gimbiya ma ta ji haka sai ta dubi kaddara cikin fushi da harara ta ce amma ban taba sanin cewa kai butul bane sai yau kashi ka manta da lokacin da Jafar ya ci rayuwar mu a cikin gidan dodanni taimakon mai taimako wajibi ne dole ne mu shiga inda suka shiga dan mu kai musu dauki ko da ko za mu rasa rayukanmu kafin kaddare wani yunkuri sima ta kama hannunsa ta ja shi da sauri zuwa wannan wuri aiko suna sa kafafunsa a daidai wajen sai guguwar nan ta bullutso waje ta zuke su zuwa karkashin kasa suna kwance a sume basu farka ba sai bayan da 120 bayan da suka farfado daga dogon suman da suka yi sai suka mike tsaye da kyar kawai sai suka tsinci kansu a gaban wani gabjejen gunki gunki ne mai sufan mutum a zaune rike da wani abu mai kama da abin saka littafi ko dorawa kai dan karantawa wannan gunki na je na ya tsake wani katon daki mai manyan turakun gini masu tsayin gaske ga kaurin tsiya gaba ɗaya yanayin ginin irin tsarin mutanen Misr ne wato irin ginin su na gado tun zamanin sarki Fir'auna bayan Jafar da Elisa sun miƙe a gaban wannan gunki sai suka ga kwai idanunsu sun kada kuma sai bakin sa ya buɗe ce da su lale marhaban da Jafar bin Rusiyal tare da Elisa bin Jishan ku yi sani cewa wannan littafi da ke hannunku bai dace da ku ba da ni ya dace saboda haka na umarce ku da ku dora shi bisa mazauninsa da ke hannuna in ba haka ba kuwa yanzu nan zan ɗanɗana muku azaba daga cikin irin azabobi na guda dubu yayin da su Jafaru suka ji wannan batu sai Jafaru ya dubi wannan gunki a fusace ce kai kuma waye har da zaka ce mu baka kundin tsatsuma alhali mun sha wahala a baya kafin mu same shi sannan kuma gashi yanzu ba mu san iyakar wahalar da zamu sha ba nan gaba kafin mu iya bude shi lalle ƙaryar ka ta sha ƙarya idan har kaga ka raba mu da wannan littafi to ka tabbata ba ma iya numfashi a doran ƙasa ba zato sai suka ji gunkin ya bushe da mahaukacin dariya har wani irin farin hayaki irin kabulbulwa ta cikin kunnuwansa take hayakin ya rikide ya zama igiyar karfe ita ko igiyar sai ta kananna da Jafar da Lisa ta matse su da ƙarfi suka yi ta ihu saboda tsananin zafin da suka ji tamkar kasusuwan jikinsu za su rugurguje bayan sun galabaita sai igiyar karfan nan ta sake su a lokacin da su sun yi jawar sun cika da kwalla jikinsu ya laushi kamar ba su da laka gunkin ya dube sai sake bushewa da dariya a karo na biyu sannan ya ce na umarce ku da ku sanya kundin tsatsuba bisa wannan mazaunin nasa da ke gabana duk wannan azaba da su Jafaru suka sha bata sa ya saki kundin tsatsuba ba har yanzu yana malkale da shi a hammata lokacin da gunkin ya bashi umarni sai miƙe tsaye taka da kyar ya je ya aza kundin tsatsuba a bisa wannan abu da ke gaban gunkin yana dora shi ya zauna daram kamar da matan sai da aka auna abin daidai da fadin kundin tsatsuba faruwa hakan ke da wuya kuma sai gaba ɗaya fitilun ɗakin suka kama waɗanda adadin su ya kai dubu gaba ɗaya wajen ya haskake da mutukar haske yadda ko da allura ce ta faɗi za a iya ganin ta shi ko wannan gunki sai rikide ya zama wani gajeren mutum tsoho tukub wanda tsayinsa bai fi rabin na wazirin kaddar ba wato ba zai fi kamu guda ba ko kwando aka aza rufe shi zai yaro. kankanin mutumin ya dubi Jafar ya murmushi ce na ji dazu ka tambaya ko ni waye yanzu zan sanar da kai matsayina da kuma dalilin zama na a wannan jejin da farko dai sunana Boka Hafsul Habar ni mutum ne kamar ku amma na fi aljani shedanci na samu shekaru 50 ina bauta karkashin mulkin sarki Zurkilu na birnin Masdur a duniya kab babu wani sarki mai karfin sihirin tsafi kamar sa na fara bauta karkashin wannan sarki a lokacin da nake shekara 10 da haihuwa bisa alƙawarin zai yi wa mahaifina sarauta waziri kuma zai raba dukiyarsa gida biyu ya bani rabi bayan na taimaka masa ya biya wata muhimmiyar bukata a wannan lokaci mahaifina ya tsufa sosai domin shekarunsa sun haura casa'in. haka dai na dukofa kan aikin sarki zurkilu dare da rana ina ta kokarin ganin bukatarsa ta biya amma ban samu nasara ba sai bayan shekaru arba'in da bakwai, sannan wannan bukata ta biya na sha wahala mai tsanani a cikin wasu dazuzzuka guda bakwai kafin na samu abin da na tafi bida don buƙatar sarki tafiya kai a wannan tafiya ne ni asarar yatsun kafafuna gaba ɗaya ko da Hafsul Habar ya zo na azancan sa sai janye doguwar riga da ke kirjin sa su jafar suka gundulmin kafafuwa Hafsul Habar ya ci gaba da cewa bayan na kawo sarki Zurqillu muradansa sai cika da farin ciki yace da tafi gobe da safe na zo fada dan ya cika alƙawarin da ya dauka mu nan take ne sallama da shi na tafi gida cikin tsananin farin ciki ina ta sauri naje na sanar da mahaifina yadda muka yi da sarki ko da na isa gida sai na wuce zuwa ɗakin mahaifina kai tsaye ina shiga na tsaya kyam na ya hau idanu idanuna suka ciko da kwalla na kama kuka ba komai ne janyo haka ba face ganin mahaifin nawa kwance kan gado an yi masa yankan rago gaba ɗaya gadon ya malale da jini mamaki da bakin ciki suka rufe ni wane ne ya aikata wannan danyen aiki ga mahaifina tambayar da ban san amsar ta ba kenan kawai sai na juya fusace na ruga zuwa gidana dan na shiga ɗakin tsafi na na bincike na gano wanda ya kashe mahaifin nawa tun kafin na ƙara sa mu na hango gidana na cin wuta nan fa na kurma ihu na ƙara gudu ina zuwa na iske gawar matata da ta ƴaƴana biyu Hazartu da ƴar uwar Saluswal kwance a ƙasa wuta ta kone su kurmus jama'a sun yi dandazo an kewaye gidan kowa na faɗin albarkacin bakinsa nan fa na haukace na rinka dukan jama'a ina tambaye su waye ya banka gidana wuta jama'a ku suka tarwatse aka bar ni ni kadai ina ta bambamina ina cikin haka ne da karin sarki zurkillo suka zo gare ni da zuwa suka afka min da duka ne iya kokari na akan na hallaka su da karfin tsafi amma sai tsafi na yake aiki saboda duk abubuwan sihiri na da nake takama da su sun kone su a cikin gidana nan da nan da karin nan suka yi mullalas har na su sannan suka tafi da ni zuwa kurkuku ban farfado ba sai can tsakiyar dare sa'ad da aka kwara min ruwa na farfado ina bude ido na arba da sarki zurkillu tare da waɗannan dakarun suna tsaya a kofar wannan daki da aka kulle ni